บุ๊กทู สามสิบเจ็ด ทริเทเตชตัตทริเวเตเอชตัตระหว่างเดินทาง รูกัส รูกัส เขาขับรถจักรยานยนต์ A i u dhe ton me motociklet? A i u dhe ton me motociklet. Kau ki të kajan. A i u dhe ton me biciklet? A i u dhe ton me biciklet. Kau dën. A i shkon në këmbë? A i shkon në këmbë. ขาไปโดยเรือใหญ่ไอ้อุตตอนแม่อนเนี่ไอ้อุตตอนแม่อันเนียเขาไปโดยเรือไอ้อุตตอนแม่ฟาร์กไอ้อุตตอนแม่ฟาร์กเขาว่ายน้ำไอ้นอตอนไอ้ Noton. ton. Ti ni ka? A është e rrezikshme këtu? A është e rrezikshme këtu? Kan bok rrot kon diev antarai mai ka? A është e rrezikshme të udhtosh me autostop? A është e rrezikshme të udhëtosh me autostop? มันอันตรายมั้ยคะ ถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน A është e rrezikshme të shëtisësh natën? A është e rrezikshme të shëtisësh natën? Rau lëng tang. Kemi ngatëruar rrugën. Kemi ngatëruar rrugën. Rau ma pit tang. j e ม i น ë r r u ก të gabuar. Jemi në rrugë të gabuar. เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิมดูเหตุเซเฮมิดูเหตุเซเฮมิจอดรถได้ที่ไหนคะคุมุนต์ปาร์คอยม์คตูคุมุนต์ปาร์คอยม์ que ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ Acá vent parkimi que tu Acá vent parkimi ม u ค tu ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไหร่คะ Sako mund t ร์ a r ย o j ค ë k ë t ก Sa k o มุนต์ d të parkojmë këtu? A mund të marrësh këtu hua slita për ski?